turabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radiyo isanganiro tubahaye ikaze muri uyu mwanya tubashikiriza amakuru nayo agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru abarundi ngo ntibo kwitega ku makungu inyishu z'ibibazo byabo ahubwo ngo bafata mu minwe ikibazo cabo bivugwa n'umukuru w'umugambwe sahonya frodebu Frederic bamvuga inyumvira bivuze inyuma yaho inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko yabaye kuri uyu wa kane ikaba mu byakoze yaranakiriye icegeranyo cagizwe n'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Kapa kuri uyu wa gatandatu niho hazoba ku nshuro ya gatanu igice cya nyuma hico bita finale mu gifaransa mu higanwa ryitiriwe isanganiro award higanwa riteza imbere umuziki w'u Burundi nayo icegera curo ngo ye umutumba gihoza muri komine mwakiri intara ya muyinga arafunzwe kuva mu ntango z'iyindwi akaba yagirizwa na musitanteri w'iyo komine ko ananiza intwaro mu kubuza abanyagihugu gutanga intererano y'amafaranga amajana atanu yo kubaka ikibuga ca kijambere cy'intara ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo bavuga ko uwo mutegetsi azira kuba yarasabye umuco ku itangwa ry'ayo mafaranga mu kanya ni nkuru imimwe ukwayo bene nkuru nije nabate bateguriye ano makuru wa Trafaryara na Serafina Kizimana bari mu buhinga Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro mu bijyanye n'umutekano mu gutangura no makuru abantu bitwaje inkonko atawuramenya bari bo barateye ku kirabo kiri ikinani ku mutumba wa gakonko muri komine burambi intara ya rumonge mu ijoro rya kera hakaba hari nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice amakuru ava mu begereye ahabereye icyo gitero avuga ko harashwe umukozi wo muri icyo kirabo avuye gufungura ariko ngo ntaco yabaye abo bagizi banabi bakaba baciye bahunga akaba ataco bahitanye mu bijyanye na politiki naho abarundi ntibaguma ngo bahanze amaso amakungu cyangwa ibiva mu nama z'abakuru b'ibihugu nk'umuti ku kibazo burundi burimwo ahubwo muti ngo uzotorwa n'abarundi ubwabo bivugwa na frederic bamvuga arongoye umugambwe sitawanya fodebu aho yemeza ko naboza gufasha bohera ku isemo abarundi bonyine boba bitanguriye kubwiwe ngo ikintu gikuru nishaka no gutsinda ubwoba tumukurikire akaba yakuwe na placide niyo mwongere burya abarundi twiyumvira kera tukiyumviriza kera tukaraba tukazana tuzerinze ngo hariho abantu bagomba kudufasha ngo hariho amanama yo kubibugagira arimo araba ayo manama yo kubibuga amaze kuba menshi ariko hamaze kuvamwo akamaro gato cyane gato ndasubiramo gato gato cyane niba mudafise icyizere kuri abo bakuru b'ibihugu umuntu yokora kugira ngo uburundi buronke amahoro ubu yobarinde ibyogenda gute yova yewe ndibaza ko ikintu cya mbere nyamukuru abarundi bose aho bari baba bari mu gihugu hagati baba bari hanze y'igihugu bakwiye kwiyumvira igihugu cyabo nta yindi nzira n'abazodufasha bazodufasha kubera ko twafashe mwene iyo nzira ndasaba umurundi wese anyumva avuga uvuga ati jewe nokora iki ndazi ko benshi batekewe n'ubwoba ariko bamenye ko umwansi wa mbere w'umuntu agowe nk'uko ku burundi ni ubwoba y'uwo mwasi wa mbere muriko muvuga ko abarundi boja hamwe kugira ngo bitorere inyishu bonyene mwebwe muri hakurya abandi bari mu Burundi mutegekanya guhura gute umuhuza mushize ku ruhande n'abo bakuru b'ibihugu bo mu karere aribo bo bahuje guhura guhura turashobora guhura nene abarundi bahura bari hanze n'abari hanze n'abari hagati mu gihugu barahura nyene kandi n'umuhuza ikibazo cyo kibazo cyo kuduhuza arakibandanya nk'igiheze urabye Israel ingene yari hanze kandi imyaka myinshi ariko bafise umutima umwe gusubira mu gihugu cyabo hari habari hagati mu gihugu hari habari hanze mu gihugu kandi barakorana ku buryo bateze bagatora inyinshi ikibazo cy'iwabo Frederic Bamuginyumvira no umukuru w'umugambwe Sahanya Afrodebu ah, kuri byo rero abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bakaba rero bari bakoraniye kuri uyu wa kane mu nama Dar es Salaam baremeje rero icegeranyo cacikirijwe na Benjamin Kappa umuhuza mu biganiro bihuza abarundi ibindi byizwe harimo amasezerano hagati y'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ibihugu vya Buraya ho Rwanda na Kenya bimeje ayo masezerano yo gufashanya Burundi bwarayahakanye ngo kubera ko ibihugu vya Buraya byafatiye ibihano igihugu cy'u Burundi Tanzania n'Ubuganda ngo bagiye kubandanya biyumvira kuvyerekeye amasezerano akaba kabaye n'akajyo ko kwakira igihugu ca Sudani y'Amajepfo muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko nayo uwitwa Christophe bazivamo wo mu Rwanda akaba yaragenywe kuba icegera cy'umunyamabanga w'akarere ka Afrika y'ubuseruko yindi nama ikazoba mu kwezi kw'icumi na rimwe ya ya ya ya muntu utumvirije isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri Abantu batandatu nibo bamaze gufatwa mu gisagara ca kane ca komine Gihanga y'intara ya Bubanza abandi bashika batanu ngo nta uzirengero ryabo nkuko amakuru ava mu gipolisi abivuga bakaba bagirizwa kuba barabomoye ibinogo bororeyemwo amafi barayiba baranayagurisha ariko bamwe muri bo bakavuga ko atacaha bagirizwa ngo kuko barovye amafi yabo inkuru ya Space Caritas kabanyana wa kane niho abo bantu batandatu abagabo batanu n'umukenyezi umwe bafatwa n'igipolisi mu gisagara ca kane ca komine gihanga ahasanzwe hari inyanja zororewemwo amafi ishyirahamwe bise adeka nicyo ritunganya ibyo bikorwa vy'ubworozi bw'ifi mu nyanja zishika mirongo ibiri ziri mu gisagara ca kane cya komine gihanga inyanja zine rero ngo kuri uyu wa kane basanze zabomowe amafi bayarovye bayatwaye amakuru twakuye muri icyo gisagara ca kane akamenyesha ko habaye ikibazo muri iryo shyirahamwe cyo kutumvikana haca haba abagomba gukuramo umuturi wabo n'ubwo batareka byumvikane ko abagirizwa icyaha bamwe barabihakana bakavuga ko ari rementanya abandi nabo bakavuga ko batwaye ifi zari zapfuye niho rero haca hafatwa abantu batandatu basanzwe bari muri iryo shyirahamwe ku mvo z'amatohoza abandi bikekwa kuri icyo cyaha ngo barahunze nk'uko amakuru twakuye mu gipolisi abimenyesha urongoye iryo shyirahamwe tukaza twamurondera ndamugena kuko yari mu nama ndetse tukaba tukaba nyine mubanza agira insanganiro tuva hibabanza dukubitira mu ntara ya muyinga hicegera ngo uyu mutumba gihoza muri komine mwakiro Eh, yinjijwe agashoka komine mwakiro kuva mu ntango z'iyindwi musantire wa komine mwakiro akavuga ko uwo mutware azira kunaniza intwaro mu kubuza abanyagihugu gutanga intererano y'amafaranga amajana atanu asabwa ku rugo rumwe rumwe muntu imbere yo kuzoheraheza kubaka ikibuga ca kijambere c'umugwa w'intara bamwe mu banyagihugu bo bakavuga ko yazize gusaba umuco ku bijanye n'intererano zisabwa abanyagihugu inkuru ya Dieudonne Nzeyimana mu ntango z'iyindi indwi niho karurero francois icega cy'umukuru w'umutumba gihoza komine mwakiro yinjizwa mu gashoka komine mwakiro intandaro y'iryo hagarikwa nk'uko bivugwa na bamwe bamwegereye ngo ni ikibazo yabajije ku bijanye n'amafaranga amajana atanu ariko atozwa kuri buri rugo abatwari bamenyesha ko ari intererano yo kubaka ikibwa kijambere cyo ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga cati amadidane nuko atabitasi bitangwa mbere hakaba n'abizanye iyo ntererano n'iyisabwa abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ngo bita wamaziki mu impundu Silvia Musanira wa komine mwakiro kiro ati uwo mutware yafashe kugira ahabwe impanuro uko aho guhimiriza abanyagihugu gutanga agatererano mu iterambere rusange bivuye ku mutima ahubwo we yigisha ngo kudaterera ibifatwa nko kunaniza ubutegetsi na wenyine asanzwe arimwo aremeza ariko ko atabitansi bitangwa utanzwe yandikwa mu makaye arimwo ibidodo by’intara ari nayo azokoreshwa mu gusuzuma ko interano zose zashitse iyo zatirezwa kuja kubitiranye iyo ntererano niyo mugambwe wo ubutegetsi uyu mutware avuga ko iyo ari indinganizo iraba beneyo ugushika ubu ntiratangura kwakirwa uretse ko bene byo ngo babimenyeshejwe gusa Dieudonne imana muyinga radio isanganiro arakoze na Diodone Nzeyimana tugaruke ku nkuru ijanye n'ivy'ubutunzi yahishiramwe Parsemel ishima kuba ibihugu by'akarere uh, ka Afrika y'ubuseruko bitemeye gushira umukono ku masezerano hagati yako yako karere nishira hamwe y'ubumwe bwa buraya mu bijanye n'ubudandaji Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko ya masezerano arayo kwitondera mu gihe ubushobozi ngo atari bumwe kandi ngo byoba ivyorohereza abanyaburaya kurusha biturutse ko ivyabo byo kungira bitarishe ikori abanza kuvuga tuvuga ingene ayo masezerano akogwa umugabane wa buraya waza urasinyiranira amasezerano n'umugwi w'ibihugu bya Afrika kugira ibihugu bya Afrika ngo bije hamwe bishobore kugira inguvu bakize uturere hariho za CDAO za SADC za CEAC gutyo ibyo ntadukeneye bije mu ngiro uca wumva ko hoho byari nibindi bindi ayo masezerano nibaza yuko ari kubandanya biga neza kugira sinywe babona neza yuko inyungu z'ibihugu by'iwacu zakingiwe uravye ubushobozi bwa Union Européenne mu by'urudandazwa Faustin Dikumana arongoye ishiramwe Parseme mu bijanye n'agateka kazina muntu abantu batatu muri ndwi eh, bari bafungiwe mu gashuki k'ipolisi mu mugamba mu ntara ya Muyinga barungurijwe mu iperereza y'Ubujumbura ku mugoroba wo kuri wa kane amakuru ava mu mugamba avuga ko ari nyene yikirabo hamwe n'umusore bivugwa ko bakorana n'abarwanyi hamwe n'uwagirizwa ko uh, yaburiye abarwanyi ngo bahunge mu gipolisi y'ubururi ayo makuru bakaba bayemeza hewe wahite aha ni ku isanganiro guteza imbere umuziki w'uburundi nico gikorwa nyamukuru isanganiro awards ije ishira imbere ivyo nibishikirizwa n'umuyobozi w'umuyobozi eh, wa radio isanganiro Samson Maniradukunda aho amenyesha ko bitoroshe eh, gutegura iryo higanwa kubera igihugu cariko gica mu bihe bitoroshe akameza ko ari higanwa rizobandanya kugira abaririmbyi b'i Burundi bagume bateza batera imbere Alida Ndayikeza Isanganiro Awards ihiganwa isanganiro award ritanga agashirimwe ku muririmbyi yarushije abandi ngo integuro yaryo ntiyoroshe nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa radiyo y'isanganiro samusomani irakunda eh, ntibyatworoheye na gatoya byasabwe yuko dutegereza kumanza kurindira ubu uye aho radiyo risubiriye gutangura gukora ikintu cya mbere ubu twabonye ko twasubira kwibuka ni ihiganwa ry'isanganiro award ryari gatanu twari twaraje hanyuma kandi ikindi ni uko ni ihiganwa ridasanzwe kuko ribaye hariho abaririmbyi batari bakeyi mu bamwe mbere bari baramaze gutorwa muri cumi ba mbere tukabona ingene ishusho ry'umuziki mu burundi ryahindutse rivuye ku isanganiro award tukabona ingene umuririmbyi amaze gutsindira isanganiro award yaciye atera imbere cyane rwose duhereye ku wa mbere guca no ku wa kane ntitubona ko twagarukiriza ngaho twabibutsa ko hamaze kuba amahiganwa ane iya gatanu kazoba kuri uyu w'icumi kwezi kw'icyenda kuri lacoste beach igihe cy'isaha umunani alidanda ikeza turabandanya n'ano ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda abigeme bamwe bamwe ngo birabagora gukurikirana amashure kubera badafise amafaranga yo kugura ibikoresho bakenera iyo bari mu bihe bitoroshe ibyo bishikirizwa n'urongoye ishyirahamwe gitaho iterambere biciye ku magara meza sakode Imigenzo y'Uburundi ntiyorohereza abakobwa kumenya uko bifata iyo bageze mu gihe c'ubutinyanka. Bamwe barabiyobegwa, abandi bakabimenya ariko bikabagora kuronka ibikoresho bakenera muri ico gihe. ishyirahamwe ryita iterambere biciye ku magara meza sakode yari yumviriye biciye ku mukuru waryo agatambara bita agateka kameswa kagasubira gukoreshwa abigeme bagera ku majana atanu bakaba bahawe agapake k'udutambara kugira biborohere kwiga Grace Françoise nibizi nagatambara uretse kukabafasha utega amaraso y'ubutinya urashobora kukambara konyine naho utoba wambaye ikariso ko twaragakoreye utugozi umukobwa akambaye cyangwa umukenyezi akambaye aca yihamye guhambirira ko uno munsi twahaye abigeme amajana atanu ahanini igituma twabutanze kandi twacaguye abo babigeme ni abigeme tuba tuzi abanyeshuri kandi badafise uburyo aha mu gatumba uburyo burarutana badafise uburyo bwo kwama baronse amafaranga yo kugura icitwa kotegisi uko ukwezi gutasha twacaguye abo bakobwa ko twifuza ko batose ibishuri. ko turazi yuko iyo umukobwa agiye mu butinyanga ntaronke kotegisi ntashobora kuja niwa mukobwa ashafata ibitambara bishaje bikwembe vya nyina yamuhaye bishaje zinga akatega amaraso mugabo urumva ntaheza ngo agira haja kuko yatambutse ico mukorokana kandi urumva no kumaramara Anita naho ishakiye avuga ko vyamugoye kumenya ivyo bakoresha mu gihe yatangura kuja mu butinyanka aharonkeye ako gatambara biramworohera ntivyanyoroheye mu ntango kuko nakuze ntazi ivyo bakoresha urumva imaze kubibona narabona abandi babijamo amaraso ariko sinamenye ivyo bakoresha ikibazo ndabaza numva isoni ndafata agapapuro ndamwandikira ndabaza ati none iyo ubonye amaraso bigenda gute arambwira ati ukoresha agatambaro kaba nza ndakoresha ariko ntibyanyorohera abo bana ngo bashobora kujya mu bintu bitagira umumaro mu gihe bataronse icyo bakora ivyo ni vyavuzwe mu itangazo rya sohowe kuri uyu wa gatanu n'ishiramwe riharanira iterambere ry'urwaruka rutagira akazi hamwe n'abagafise CNDGP mu Burundi mu mfunyapfunyo uh, kurikira yakikindi kumana serukiye imbere y'amategeko ryo shirahamwe amahinyu turibonamo nuko abo bana baracari bato bari bakenewe kubandanya biga kuko naho bavuga yuko bafise ubushobozi bwo kwitunganiriza imigambi twebwe uko tubibona ntibarageraho bashobora kwitunganiriza imigambi kubera imyaka yabo n'ubundi iracari mikeya bagiye mwibarabara cyane cyane nko ku bana babigeme ubu baronka ibibahenda cyane bashobore kuja no ku bagabo bagende kubaka izabo batari bwagere ku bana nabo b'abahungu bashobora kuja mu biyayuramutwe kubera atakazi bazo baba bafise ariyo mpamvu tubasabira yuko boronka ayo mahirwe bakabandanya amashuri hanyuma ariko rero turashima ingingo ya leta yo kuvuga yuko boce baja mu bigo byigisha imyuga ariyo mpamvu abatazoronka ayo mahirwe yo kubandanya mu mashuri tubakangurira bagende muri ayo mashuri y'imyuga kugira bashobore kuzokwiteza imbere icyo dusaba nuko bokoroherezwa maze umwe wese agahitamo uhisemo kuja mu myuga akaja mu myuga uhisemo gusubira mu mwaka agasubira mu mwaka w'icenda uwo akaba yari Eric Ndikumana serukiye imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira iterambere ry'urwaruka rutagira akazi hamwe n'abagafise CNDGP impene mirongo itatu n'imwe ngo nizo zimaze kuribwa n'imbwa ziyerera ku mitumba yose ya zone muri komine kabizi ntara ya bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka umukuru wa zone atanga ayo makuru avuga ko hari n'umuntu umwe wo ku mutumba kiremba izo mbwa zariye warongoye zone agatera akamo abanyagihugu ko guhiga izo mbwa bakazica imbwa imwe ikaba ariyo imaze kwicwa inzu iherutse gusha yari muri quartier Rubuye mu gisagara ca Ngozi mu canwa bavuga ko woba ari uwa Regidezo waradutse kuri uyu gatatu iyo nzu n'ibintu byose birimo birasha biratokombe umunsi umwe imbere yaho ibindi byo ku mutumba rukongwe muri komine tangara yarahiriye abana babiri barimo umwe w'imyaka ibiri undi w'imyaka itanu baritaba imana n'utwarimo twose turatakombera mu nama umuryango kwa ruje wagirishije aho guhimiriza gutabarana no gutabarizanya mu buryo bunyaruka salvatore nizigimana arongoye uwo mugambi muri kwa ruje asaba abanyengozi kubikora bifashishije telefone nimero ijana n'icenda uwo muhinga akavuga ko iyo telefone ikora amasaha mirongo inani ku mirongo inani kandi itarihwa n'uwahamagaye ikabaza rikaba batari ku masanganya gusa biraba kandi icyo cyose kiza bitosekaza agateka ka muntu mwamenya ko kuba ruje y'uburundi yagiraniye amasezerano n'amashyirahamwe oca caritas world vision na oyene kugira ngo bace bafasha mu gutanga uburyo bukenewe muri uko gutabara ingozi tonari muzagara katiyo isanganiro Nina hano duce turangiriza ano makuru ariko kuba yafatiye hagati tubibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari iziyagize. Abarundi ngo ntibo kwitega ku makungu inyishu z'ibibazo byabo ahubwo ngo bafata mu minwe ikibazo cyabo mwumvise nk'uko byavuzwe n'umukuru w'umugambwe Sabanyafodebu Frederic bamvuga bamvuga inyumvira kuri uyu wa gatandatu niho hazoba ku nshuro ya gatanu igice cya nyuma finali y'ihiganwa ah, ryitiriwe isanganyuro award higanwa riteza imbere umuziki w'u Burundi Necegera curo ngo gihoza muri commune mwakiri ntara muyinga arafunze kuva mu ntango zindwi akaba yagirizwa na mustanteri wa commune e, mwakiro ko ananiza intwaro mu abanyagihugu gutanga intererano y'amafaranga amajana 5 yo kubaka ikibuga kijambere c'intara ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo bavuga ko azira kuba yarasavye umuco kubijanye n'itangwa ry'ayo mafaranga ni hano ku isaha 6:47 turangirije ko ano makuru dushimire amabwi mwese mayakurikiye nshimiye na fariyara na serafine bari mu buhinga bw'ibyuma mubandanye mukurikira radiyo isanganiro